Mon nouveau. Listen. Qui la lié? Li midi. Qui la lié? Li twaze Qui la lié? Li neve Qui la lié? Li minuit. Qui la lié? Li cinq eka. Qui la lié? Li et demi. Ki la liye? Li 10e mwenka. Ki la liye? Li 7e 5. Ki la liye? Li 4e 25. Ki la liye? Li 8e mwen 20. Ki la liye? Se matin. Ki la liye? Se apremidi. Ki la liye? Se aswey.